الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. wannan haduwa mu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka kuma Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta mun haɗu a nan a ƙarƙashin gayyata ta ƙungiyar 'yan uwa musulmi mata na reshen karamar hukumar katagum da dake cikin nan garin azare kamar yadda muke amsa gayyatar ku a kowace shekara bana ma cikin yarda da iko na Allah mu zo muna fata Allah ya mana jagora ya ba mu dacewa a duniya da lahira yau za mu yi darasi ko abin da aka nemi mu yi darasi a kansa magana ce ta musamman wanda ta shafi kowa da kowa da manyanmu da yara da maza da mata duka abin da muke fata shine Allah ya mana jagora ya datar da mu abin da ya fi zama daidai kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara kamar yadda na saba a kowace rana na kan yi mana shimfiɗa da cewa mafi gaskiyar zance ne littafin Allah don haka babu abin da za a yi maka wa'azi da shi ya raƙa ma zuciya kamar Alƙur'ani. duk wanda aka yi masa wa'azi da maganar Allah bai ji ya karɓi wannan wa'azi ya wa'azu ba to kowa ya masa wa'azi baya ɗauka kuma mafi alherin shirya ita ce shiryar manzon Allah a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo maka wata magana daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ka kiyaye ita ce mafi alheri shirya da haka kai aiki da ita magana ta biyu shine a kullum suna tuna mana ubangiji tabaraka wata ala, ya gaya mana bai halicci mutum da aljani ba sai don su bauta masa kada mu yi sake wajen yawan ibada ibada ba a yin ta sai mutum ya san yadda zai bauta wa Allah bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin ya'yan uwana ina nanata mana kamar da nake faɗi a kullum mu dage da ibada mu riko da bautar ubangiji ta tabaraka wata'ala insha Allah za mu samu rayuwa mai albarka jigon darasinmu a yau an ce mu yi magana a kan illolin kasala a rayuwar musulmi idan ana magana a kan kasala shi ne mutum ya kasance ya yi rauni a wani abu mai muhimmanci wanda zai iya yi amma ya ƙi wato dai ka samu wata gazawa ta in cika abin da ya kamata ka cika ko ka samu tawaya ya rage maka cikar abin da ake so ka yi wayannan abubuwa guda uku a cikin su ne mutane suke yin kasala mafi muni kasala a wajen karatu na neman ilimi na Allah kasala a wajen bauta wa Allah da ilimin da Allah ya baka da kasala cikin sana'a na yadda za ka dogara da rayuwarsa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce bai halicci mutum da aljani ba sai don su bauta masa Allah ya ce ma'uri domin minhum min wa ma'uri uridu an imo Allah baya nufin rayuwar mu da jawo masa wani arziki daga mutane kuma Allah bai nufin mu ciyar da shi mu ne a rayuwar muke buƙatar arziki mu ne yan adam muke buƙatar shi maka na abin da za rayu da shi to in ba manufar neman arziki da abin da zaka ci Allah ya halice ka ba Allah ya halice ka ne kawai dan ka bauta mashi kamar da na ambata mana kashi uku nan haka zan samu na kashi uku bangare na farko shine yake yar uwa mai daraja ki zamanto to mai himma ki zamanto to mai kwazo da karsashi ki zamanto to mai iya ki wajen tsayawa kanki da sana'a na neman rayuwa babbar gazawa ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manaqibha wa kulu min rizqihi wannan wa kulu min rizqihi Allah yana nufin cewa an sanya mana ƙasa aka hore mana hanyar da za mu je mu rayu to Allah ya ce mu ci daga arzikinsa a bayan ƙasa ma'ana mu fita mu yawata mu je mu nemi yadda za mu yi samu sana'a na ƙaruwar arziki kada tarihi ke nuna tun da aka haife ki har kika girma har kima kika haifi waɗansu har suka girma da ke da 'ya'yanki gaba ɗaya babu wata hanya ta kata ustin sana'a da kuka taɓa yi in na ce sana'a aikin gwamnati ma sana'a ne sauran ƙananan sana'o'i da manya da mata suke yi duka mu sanya su a cikin sana'a ku duba girman matsayi na ibadar sallar juma'a da Allah ya kira masu imani cewa in an kira sallar juma'a fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a ku amsa kiran Allah wajen tafiya ku yi ibada ku bar kasuwanci to amma bayan an idar da sallah fa idza qudiyatis salatu sai fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah daga nan kowa ya kama gabansa ku bazu a bayan ƙasa kowa ya je nema daga falalar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda ya wuni yana ƙoƙarin rayuwa na neman abin kansa to ya wuni cikin gafarar Allah wannan ya gwada sana'a ibada ce matukar ta kiyaye halal da haram haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya daraita ma'ana yi hira yana ta sana'a ko mai dinki ne ko dai mai wata irin sana'a ya tsaya yana kullawa ko yana kasawa ko sana'ar zamani yana ta daddanna waya yana tura kasuwancin sa karban kuɗi da sayarwa to shi ma dai lokacin da ya ɗauka yana wannan ibadar ta sana'a to ana ba shi lada rai sai da motsi ko ruwa ne idan zaunanne ne kamar rafi baya zuwa ko ina to ka tarar ba abin da zai cika shi sai kazanta wata ranar ko ibada ba za a yi da shi ba annabi ibrahim alayhi salam Allah ya ba bada labarinsa shi da ɗansa Ismail suka yi farauta na abin da za su yi cimaka da shi ko asiyar annabi dauda alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana bisa nassin alqur'ani yana sarrafa tama da karaku a matsayin sana'arsa kamar yadda kace mutum yana kira ko dai kira ta gargajiya ko kira ta kamfani a kirkiri wani abu haka nan annabi zakariya nassi ya inganta cewa shi kuma kafinta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani annabi daga cikin annabawa face yayi kiwo dabbobi manzo Allah ya ce ni ma nayi kiwon dabbobin mutanen Makka suna biyana idan kuka duba tarihi na haduwar Khadijatul Kubra khadijatu bint kuwailat da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabar haduwar ta fara ne daga kasuwanci wannan dalilai ne da zai gwada maka a musulunci kasuwanci yana da asali farko dai ba a rena sana'a albarkar ta ake nema a wajen Allah kuma lokacin da kake yin sana'a matukar kana yi da kyakkyawar niyyar neman riba don ka amfani rayuwarka to za ka yi rayuwa mai albarka domin ɗan kaɗan ɗin da ka samu Allah zai sa masa albarka mu sani ɗan adam baya fice sai ya yi motsi ya wahala da rayuwar shi wani bawan Allah cikin sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo kusan matsin rayuwa na talauci da babu da ya dame shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu da amincin Allah tabbata a gare shi ya umarce shi ya je ya nemo wani abin da zai yi na yi itace da shi kamar gatari ko wani abin sara wani kaulin malamai suka ce ciyawa aka sa shi je ya fara cirowa ya sayar ya ciro ciyawar da hannunsa ya sayar aka tara masa kudin ciyawar aka saya masa abin sarin itace ya je dinga saro itace yana sayarwa har Allah ya raba shi da talaucin da yake ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je daji cikin tsaunuka da duwatsu ka sari itace ka zo ka sayar ka ɗauko shi a bayan ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi maka alheri da daraja akan ka zo kana roƙon mutane su baka ko su hana ka mafiya yawa daga masu raina karamar sana'a da za a ɗauki ɗan wani abu na kuɗi cikin ƙaramar sana'ar a basu kuma karɓa za su yi suna godiya yau da za ka ba ma wani babur ya yi a cafa ko ka bashi keke na fef sai ce maka shi ya yi digiri ba zai yi ba amma da za ka yi sawu daya ka zo ka dauki naira 500 ka ba shi murna zai yi da za ka samu yarinya ka ce mata zo ki yi sana'a kaza ko ki matsa mai ko ki yi kalwa ko ki wanki ko ki yi surfe ko ki wani aiki dai wadda mace za ta iya yi a biya ta za ta yi amma da za ki je ki wannan sana'ar ki zo ki bata za ta yi da yawa daga cikin matasanmu na zamani iyayen suna kokari kwarai da gaske su sha wahalar sana'a su rike su sakandare da sana'ar mahaifiyarta yar karama za ta yi jami'a amma ita ba za ta zo ta sa hannu da ce mahaifiyarta wannan sana'ar ba ko da ko sai ake ko masa ake kowace irin sana'a ko dinki ake yi ita bata je ta koyo na zamani wadda za ta iya yin ba ita kuma bata yadda ta rike sana'ar gadon ba sai ta zauna ana ba ta kudin data ana ba ta kudin kitso ana ba ta kudin lalle ana ba ta kudin reza ta yanke farce ana komai na rayuwarta sai an yi mata amma ba ta da wani amfani a gidan to musulunci baya son ka jingina gaba ɗayan rayuwarka zuwa ga mutane duk lokacin da ka fara tasowa to ka fara yin kabar kabar to ba ka yi ma sana'a ba ko dan ka tara kudin ba da sadaka saboda falalar da sadaka take da shi in ma iyaye sun dauki nauyin ka gaba daya labari ya inganta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna daukan kaya a kawunan su dako su kaiwa mutum inda yake so ya biya su don su tara kudin da za su yi sadaka ko har ma wasu tara kudin za su yi zakka dako akan su saboda suna ga ana zakka ba sa yi ana sadaka ba sa yi ana taimako ba sa yi rayuwar su tana da wahala to sai su dauki kaya a su a biya su kuma su yi sadaka to ina mutumin da zai yi wahalar sana'a ya sha gumi kuma ya sako da kudin wani zai je wuni yana shan wahalar rana ya kai wa karuwa kudin wani zai je sha wahala ya sha wiwi da kudin wani zai je sha wahalar rayuwa ya je sha solution da kudin wani ma zai je ya yi sabo ya samu kudi ko ya tare wani ya kama shi ya illace shi ce sai an biya shi ba shi ne sana'ar rashin zuciya ta zamani ba sai ce zai yi kidnapping din wani sai an shi kudin sai ya sai ya yi fasikanci da shi ko na karuwanci ko shaye-shayen giya kudin bai amfane shi ba bai zauna a cikin gari da jama'a ya ji daɗi ba bai samu ya yi ibadar jam'i ba bai yi wa iyaye biyayya ba bai samu ya bautawa Allah ba alhali kuma ya ɗauki haƙƙin wani sahabbai wata rana waɗansu waɗanda ba su da shi suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi zahaba ahli bisuri bil ujuri ba su dukiya fa sun tafi da lada domin suna ba da sadaka ta dukiyarsu bayan kuma suna yin ibada zalla sallallahu alaihi wasallam ce ku je ku dinga yin tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suka je suka ci gaba da yi masu kuɗi ma da suka yi saboda aikin lada ne su ma suke yi suka dawo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai zalika fadlullahi yu'ti man yasha wace irin mutuwar zuciya ce ba za ki yi sana'a ba sai ba ni ba shi ba ni ba ba ko a mahaifan ki wai roke roke ne Allah yana fushi da bawansa wanda baya roƙonsa kamar haka dan adam yake kosawa ya fushi da wanda yake yawan roƙonsa ko mata biyu namiji yake da su wanda tafi yawan roƙonsa yana kosawa da ita ku je ku tambayi mazaje masu mace ɗaya masu mace biyu masu mace uku masu mace hudu ku ga duk wanda tafiyar matsala wajen roƙe-roƙe da bani bani ba ta da kakaɗus to a cikin zuciyarsa yana kosawa da wannan ɗabi'a menene zai yi maganin wannan abin ne a motsa zuciya wajen sana'a ya ƴan uwana sana'o'i na gado sun fara yin nisa a mutane mutane da yawa sun tayi sun ga gidajensu ana yin sana'a har ma da za ka ji an ce can mahauta ne ma'ana mayanka ne ana yanka can takalmawa ne ana yin takalma can marina ne ana yin lili duk wa'inan abubuwan da yanzu ko masaka can wurin masaka ce ana yin saka da sana'o'i da yawa yanzu za ku tuno akwai sana'ar da da da kaga an yi kasan mata ne suka yi kuma har yanzu matan karkara suna yi an bar wannan talauci ne a zuciyar matan birane amma har yanzu mata za ka ga za su gina tukunya a zo a yi za su kai faifai a zo a yi amfani da shi su za su yi ɗinke-ɗinke to kada zuciyarki ta mutu gaba ɗaya a ce baki da sana'a yau muna yi miki bushara da cewa ita sana'a a rayuwar musulmi ibada ce yanzu mutane sun kashe zuciyarsu sai kawai hirar aiki ana hirar sana'a zuciyarka ta tafi can nesa idan an ga wata mawaƙiya ta tara kuɗi wannan ake sha'awa idan an ga wata wanda bata da mafaɗi ko ta fi ƙarfin iyayenta ko tana da iyaye masu rauni ta tafi tana drama tana tada kuɗi tana shiga mota mai tsada sai hankali ke can idan wata iyayenta suna da falala ko mijinta ya yi mata kaya mai tsada sai zuciyar ke can idan kin je gida kin ga kaya masu tsada da labule da shimfidar gidan da kayan da aka jera sai hankali ke tafi can a'a kowa yana tsayawa ne a matsayinsa da rabo da hankali kamar tsawo ne kowa da iyanansa iya rabonka da shi za ka rayu har ka mutu wallahi ba zai karu ba iya tsawonka iya kabarinka shi za ka tsaya to shi hankali kamar tsawo ne kowa da iyanansa shi za ka ga wani duk hulɗar da za ka yi da shi ba za ka kone shi ba saboda yana da hankali yana da kyakkyawan tunani wani kuma duk mu'amala da za ka yi sai dai ka yi hakuri saboda ba yi da hankali to da rabo da hankali kamar tsawo ne kowa da iya nasa amma ka tashi ka nemi rabonka idan an tsaya ana hirar aiki sai a fara mafarki ci gaban wani daga nan sai a shiga maula da maula da bara barin ta ne da shi ka kuskura ka fara in ka riga ka fara maula ko gaisawa za ka yi da wani sai ka yi masa gaisuwar cikin maula ba za ka iya faɗan gaskiya ba mai maula yana iya yin annamimanci ya haɗa tsakanin wani da wani don neman biyan bukata mai maula yana da hassada baya so ya ga an ba ma waninsa mai maula zuciyarsa ba ta hutawa don kullum fitowa yake ya ji waye zai yiwa mai maula baya rabuwa da gulman mutane in kana so ka ji sunayen marowata ka je gurin mai maula ba wanda ya san marowata sai mai maula in ba haka ba ina ka san wancan marwaciya ce ta yaya kika kika sani saboda kina da kwaɗayi maulan sai ya zamanto a kan titi ana yawon an ganka da mota ba a san ka ba ma sai a tsaya ana sosa jiki ana ce ma kudin guzuri na ya kare tun maza suna yi muna mamaki a masallatai yanzu mata ma suna yi har lasin mata suke da shi in suna da jinya ko tana da ciki ta dinga fitowa titi tana mijinta baya nan ko bai kula da ita ba wataƙila eh, gaskiya ne watakila ba gaskiya ba ne amma dai zaka ji tausayin baiwar Allah da ciki a jikinta dole hankalinta bai dawo gare ta ka tausaya mata ka gana yawo da katin asibiti kuma wannan maula bayan a titi har a ofis yanzu mata sai mace ta bar gidansu ta bar gidan aurenta ta bar waye kawai tana yawon maula wannan maular ya sa mata a siyasa suna ta yin banga ba girmama aure ba girmama iyaye ba girmama mutuncin matintaka ita mace ce mai martaba mace tana da darajar gaske a musulunci ina yawan gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata mutane ne masu daraja ba mai ba su daraja sai mutum mai daraja ba mai wulakanta su sai wulakantacce to ya zaka yi da matar ta wulakanta kanta sai ka tana ana yin maula har a wurin jana'iza in ka je jana'iza aka ga motar ko aka rigar ka a dinga binka ana roƙonka ana maula a gidan aure auren da ba da alaka da shi shi kawai maula zai je shi maroƙa suna yin nasu wanda bai halatta ba a musulunci shi ma mai maula yana yin nasa kuma mai walaula yana tsanan wanda ya bashi dan kaɗan yana tsanan wanda bai bashi gobe ba bayan ya bashi jiya yana jin haushin mutumin da yake kyamar wannan ɗabi'ar tasa ya masa nasiya ko ya masa gyara kuma yana jin haushin mutumin da baya bashi kuma ga shayyar tauri a wajen mai maula ga san ci shi kadai duk ɗan maula yana da san ci shi kadai in ya samu baya son kowa ya samu maula tana tobartar da al'umma yana da kyau fahimci cewa maza da mata maula ta sa har waɗansu koyi sata da ɗauke-ɗauke da son zuciya ai rashin sana'a ne ke sa mata take satan kuɗin cefane rashin sana'a ne ke sa mata ta caje rigar da ta yi masata? sata rashin sana'a ne ke sa ta buɗe jakarsa ta yi masa sata rashin jaka ne a rashin sata a um, sana'a ne yake sa ta buɗe wani wayarsa ta ga kuɗinsa a kawunta matsa masa ya bata kuɗi ga san samun kuɗi cikin sauƙi easy money duk mara sana'a yana da wannan shi ne ya samu kuɗi ta hanya mafi sauƙi don mi don ya tozartar da kansa ya bar abin da musulunci ya hana shi na yawon roƙe-roƙe to mu sani ya ‘yan uwana iyalanmu suna da daraja duk lokacin da kake ko kike zaune ke ba uwar waɗansu ne kuma al'umma za su taso a ƙarƙashin ki alfahari da ke kina raye ko bayan kin mutu yaya za a yi ki gadar da su wata sana'a mai albarka ba su koyi koda sai da bora a wajen ki bana ko aikin gwamnatin nan su koya a matsayin sana'a su riƙe gaskiya da amana cikinsa ko wata sana'a ta gado duk lokacin da ka ji ana alfahari da wani to ba banza bane ba haushe yake in ka ji wani ba banza ba duk wanda ka gan shi a matsayin babban malami wallahi ya sha wahala wajen karatu ya hana idan sa bacci duk inda ka ga babban dan siyasa to wallahi ya jarumi ne dan wani an ce fito ba zai fito ba siyasa nan da ka ganta ba ta son mutum biyu ba ta son marowaci ba ta son matsoraci duk wanda yake da ɗabi'a guda biyun nan ba zai iya siyasa ba to ashe ita ma sai ka jajirce duk inda kaga hamshakin dan kasuwa ba tonon kuɗin ya arabi ya samu ba ba mafarki ya ga kuɗi a ɗakin sai buɗe kuɗin ya tabbata ba sana'a ya tashi yake yi a hankali yana addu'a Allah ya sa wa sana'a su albarka dan mi a matsayin mu na musulmai za mu zauna mu kaucewa waɗannan aya ko hadisai da na karanta muku mu zo mu zauna ba ma kowace irin sana'a a rayuwar mu sani musulunci baya son roƙo daga wajen kowa ko bulalar ka ce ta faɗi tana kan jaki kar ka ce wani bi koma ka sauka ɗauki kayanka ka tsaya da ƙafafunka musulunci baya so ka to kallon alan nasi kawai ka dogara mutane su baka wallahi bakin ka ba zai yi shiru ba wajen zagin mutane ya ƴan uwana na ce darasin mu kashi uku ne kashi na farko shine matukar za mu cire kasala a zuciyarmu da gaɓoɓinmu to za mu dage wajen sana'a Allah ya taimake mu to menene kasala ta biyu kasala ta biyu shine kasala wajen neman ilimi da tarbiyya ubangiji tabaraka wa ala ya kira masu imani ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsere da kanku ku tsere da ƴaƴanku daga wuta wata wuta malamai sun yi fassara hanyar tseratarwa daga wuta da wannan aya take nufi shine hanyar neman ilimi wanda ya kasala ya ki neman ilimi ya bar iyalansa suka yi kasalar rashin neman ilimi to bai tsaye su daga wuta ba kamar yadda ubangiji ya umarce su bayan masu imani ya kira Allah mai girma ɗaukaka ya zaburar da mu gaba ɗaya da cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun da mai ilimi da mara ilimi zai taba zama daidai ya yar uwa karki zauna ko ta iya sallah bakiya mai kyau ba ki zauna baki iya karatun fatiha mai kyau ba na sha gaya mana wani malami ya ce mana ba wanda ya iya karatun fatiha sai wanda zai iya karanta ta zai iya rubuta ta zai iya mata wasali zai iya fassara ta ita shi kaɗai iya karanta fatiha da malamin nan ya faɗi wannan magana na dade ina tunaninta anya yanzu mutanenmu za su iya rubuta fatiha su mata wasali su fassara ta yace in baka yi fatiha haka ba ba za ka koye ta sosai ba alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sallah ga wanda bai iya fatiha ba to wai da karatu da rubutu da fassara a ina zaki koya baki je makaranta ba ko in baki bar ƴaƴanki sun je makaranta ba inda makaranta ba ta da amfani da mai gidanki yayi karatu inda makaranta ba ta da amfani da kwana tura ƴaƴanku karatu inda makaranta ba ta da amfani da magabatan mu iyayen mu da sa yi karatu balle su koya mana da haka kasala da tafi launata jiki tafi launata rayuwa wanda tafi illar kasalar sana'a ita ce sana kasalar neman ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce neman ilimi wajibi ne akan kowa da ni da ke da kai da kowa neman ilimi wajibi ne Shin yanzu dan kana da shekaru 50 60 shi kenan ba za ka nemi ilimin Allah ba shin yanzu makaranta kawai an barta a samari ne da mata aikin gwamnatin da kai kai ritaya da baka yi karatu ba da ka yi shi to wancan karatun sana'a ne yanzu muna maganar ilimin Allah yanzu karatun ilimi na Allah ne ka hakura ka lahira baka iya ba da neman ilimi ake sanin halal da haram in kasuwancin za ka yi to in ka san halal da haram ba ya ka yi bari ku ci duk mutumin da Allah ya bashi mulki na al'umma ko na gwamnati na siyasa ko na sarauta wallahi in bashi da ilimi na addini ba zai iya gudanar da abin yadda musulmai za su ji daɗin mulkin ba idan mutum Allah ya bashi arziki mawadaci ne mace ko namiji mai arziki da yawa in bashi da ilimi wallahi da iyalansa da al'umma ba za su ji daɗin ilimin dukiyarsa ba bayan da za a yi a wannan rayuwar ilimin boko na kuma za ka samu ilimin boko ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire ka kware a boko kamar wasa in kana magana ta boko wallahi idan ba ka da ilimin addini da al'umma da iyalanka ba za su amfana da kai kaman wanda daidai kai in yana da ilimin addini ba to misalai zan bamu wahalar neman ilimi da aka sha imamul bukhari ya tashi maraya da mahaifiyarsa ta kulla masa dan wani abu cikin abin da aka bar man da gado wallahi da shi ya fita ya nemi ilimi Imam al-Bukhari ya samu matsalar da har ganin sa baya gani tun yana dan karami mahaifiyarsa ta dinga roƙa masa Allah tana addu'a sai da Allah ya dawo da gare shi sai Imam al-Bukhari sun yawo akan kwale-kwale sun yawo da kafa sun yawo da ko ina sai da suka tara hadisi yau idan ka ji an ce a san ko kitabin ba da kitabin lahi sai a ce maka sahihul bukari kana tsaman ba da kwazo da himma ya same shi ba imam muslim yawon neman ilimi ya dinga yi kai malamai sun tabbatar da ƙarshen rayuwarsa wani wuri ya samu kansa ya rasa abin da zai ci yana ta ƙoƙari akan ilimi yana cin dibino har ya gamu da wata illa abin ya masa yawa ajalinsa ya same shi imamu zamakshari har har yatsunsa na kafa sai suka gundule saboda sanyi da dusar kankara da ya samu kansa a yankin Azerbaijan da Armenia nan yana yawon neman ina yawon ilimi aka ce da ya dauko tafsirin alqur'ani bai karasa shi ma wasu malamai suka ce a alamtar kai basul a anan ya tsaya ya rasu Allah ya karbe shi Shekul Islam Ibn Taymiyyah da kuke ji ana ta faɗa ko aure bai ba haka aka dinka yawo ana karatu ana yada ilimi Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya sha karo da shugabannin zamaninsa za a kama shi a rufe shi a fursuna duk ya karantar da mutanen fursuna daga mutane suna zuwa suna shiga fursuna suna zama ko zaman ka na fursuna ya kare a ce ka fita amma ka ce kai ba za ka fita ka bar dan taimiya a nan ba imamun nawawi shi ma ko aure bai yi ba ka duba arba'una hadisi na yadda Allah ya wa littafin albarka ya ratsa ko ina ban yi tsaman wata anan a gidanta babu arba'una hadis ba ko dai 'ya'yanta suna karantawa ko tana karantawa ko ta karantar ko ana karantar da ita ibnu kasir hayakin irin fitilan nan ta a ci balbal wallahi hayakin fitila sai da ya makantar da shi wanda ya rubuta wannan ibnu kasir da ake faɗa wallahi makancewa a rayuwar shi saboda wahala ta neman ilimi haka abu muhammad al da'awa sahabbai wahala suka sha bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi suka hau kan dawakai suka dinga yawo akwai lokacin da suka zo ruwa ya kawo wuyar su suka ce Allah ka shaida da za mu iya haya wannan gurin mu kai sakon Allah ba za mu fasa ba sai mu je har Afirka nan su sun yi da'awa sun yada ilimi karantarwa shugabanci haka rayuwar ta gada ku iyayenmu mata ku ne fitilar al'umma ku ne jigo kada mace ta zama to malalaciya a wajen ilimi iyalanta za su wofanta da rashin karatu ko gida ka zo ka gani da kazanta matar gidan ne ba ta da himma da kwazo in ka zo ka ga ana dafa hofantaccen abinci da ita da 'ya'yanta duk su iya ba wallahi lalaci ne da kasala ya jawo mata in ka zo ka tarar da shimfiɗar gidan a lalace matar gidan ne ma lalaciya. to in ka zo ka tarar da ba ta da karatu 'ya'yanta ba su da karatu 'ya'yanta suna kwanciya a ɗaki suna talaka waya suna danna kwamfuta wala ba su sa'ar uwa managarciya mai kwaro da himma ba uwa ta gari za ta koya yanta shara tun sassafe ta koya musu tilawan alkur'ani tun da asuba ta sa su yi barci da wuri su tashi a lokacin da ya kamata su yi kiyamun laili su dinga karatun alkur'ani da safe da daddare ta tsare su hana su yawo ta koya musu girki ta koya musu magana ta koya musu zama da mutane ta koya musu rayuwa ba wanda zai maka wannan banda uwa ta gari annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowan ku mai kiwo ne kowa za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce matar aure ita ma mai kiwo ce za a tambaye ta akan abin da aka ba ta kiwo mace ta kware fa har mijinta sai ta saita shi in ga kalamin namiji to kalamiyar mace ne da shi wallahi za ta gyara masa tunani ai ita mace uwa ce shi sa maza aka bar mu a hannun iyayenmu in mun girma mu dawo hannun matanmu su za su ci gaba da kula kuma da rayuwarka to lokacin da kai yarki gidan miji ba ta da haddar alkur'ani ba ta iya karatun fikihu ba ba ta iya karatun hadisi ba ba ta iya girki ba amma ta iya karatun littafin hausa ta iya kallon talabijin ta iya latsa waya tana da wayewa ita ta san kanta dan Allah wace irin ya kika kai wa mutum gidansa yau ba da alfahari da abin da kika yi me ya jawo kasala da lalaci wanda shine jigon darasi wannan internet da aka kawo ci gaba ne har kuɗi ake samu a jikin sa amma wata tunda take sa data asara take ba ta samu ko kwabo a ciki social media din nan abokai na kwarai ake yi ba banzaye ba wata a social media ta shiga kungiyar bazawai to dama ba zaune sa mai kungiya ka shiga wanda aure suka rasa me yasa kaddara ce ta same su in ma na mutuwar miji in ma na mutuwar aure ba abin da ba zaune ya kamata illa su su gyara tunaninsu su gyara na bayansu su kula da cewa ya za a gyara gaba amma wai a zo a yi kungiyar ba zaune ta gangan ana alfahari wai da zaurci ma wanda larura ne ya jawo shi in so samu ne kowa yana gidansa shi ai ba zauri ba abin wulakantawa ne, ba abin dariya ba ne. a'a wani wani bangare ne na kaddara ta samu mutum ya karbi kaddarar ran ya koma zuwa ga Allah Allah ya bashi mijin da yafi na da ma sakin aure in ma mutuwa mace da wannan social media ta je ta shiga kungiyar matsafa kungiyar yan madugo in dare yayi da waya a hannu za a yi barci barci ya dauke ta in ta farka da safe waya za ta fara dauka da daddare ana free call ana danne dannan waya ba qiyamul layli ba karatun alqur'ani ba nafila ba komai don Allah wannan kasalar babu hannun iyayenta a ciki malamai magabata suka dauki littafi su kofa ne da hannunsu imamu Nawawi yana ba da labarin wani malamin sa yace ya kofa wani littafi mai mujalladi 90 da hannunsa volume 90 amma yanzu mu zamu yi labirari ko in ka zo ka danna ka shiga maktaba shabila ko da karatu za a kama shi cikin sauki a hakan ma iyaye sai su bari a daɗa lalacewa ta hanyar lalaci ƙasashen da suke amfani da iliminsu tuga sun ci gaba karatu wannan yanzu a najeriya sai a dinga ɗaukar yaran samari ana kai su wajen suna karatu har a afirka nan saboda karatu ya lalace in baka da lafiya sai a ce a kai ka india ko dubai ko saudi arabia ko ingila babu asibiti in babba ya tara kuɗi soja ko ɗan siyasa ko waye sai da tafi turai sai ya je koya kudinsa wurin koya kudin ma wani najeriya babu in mace ta isa ta kasaita in za ta aihu za ta aihu a najeriya ba sai a amurka sai a dubai sai a ingila sai a saudi arabia wannan duka kasala ce ta jawo mana da rashin amfani da damar mu kar mu ɗauki wannan abin ci gaba duk mai ɗaukan komun sai yana kaiwa ƙasar waje ba ci gaba bane ya jawo ci baya ne ya jawo maka babu abin da ya haifar da wannan banda lalaci a cikin al'umma hannun jari wannan da ajiyarsu da kadarorinsu a waje take ba ba kasar nan take ba to mu kuma da muke talakawa zuciyar mu ta koma can sama saboda kalle-kalle da jiye to wannan ita ce kasala ta biyu saboda ba lokaci za mu ɗauka a darasin yau ba don Allah kar mu bari mu kasala ta shi ilimi kar ya zamanto a rayuwarka baka iya karatun alqur'ani ba ya yar uwata kar ya zamo a rayuwarki baki iya karatun alqur'ani ba kar ki bar ƴaƴanki ba su iya karatun alqur'ani ba kar ku zauna ba fa nafilan dare son duniya idan ya shiga zuciyar mutum namiji da mace ba wallahi tsoro zai dinga ji na rayuwa ya yaga kamar wani talauci zai kare a rayuwarsa ya mamanta da dogaro ga Allah ba abin da yake ja wannan banda kasalar zuciya ma'aikatan gwamnati ba abinda da suka iya banda aikin gwamnati in yayin shekara biyar, ya yi ritaya in ya aiki yayan kwarai ya zo su kula da shi duk mutumin kwarai in ya tarbiyar ɗansa ya yi aure da wuri to ya yi wa kansa uba lokacin da ya tsufa domin ɗansa shi zai zo masa hidimar da uba yake wa ɗa bayan ya girma amma baka yi tarbiyar su ba ka nuna musu soyayya baka bari a makaranta an hora sun koyi karatu ba ka nuna musu ƙauna ba kai su gurin da ya kamata su yi karatu ba ba su koyi sana'a ba ba za su ci tausayin ka ba sai ka dawo uwa tana ji tsoron yarta sai abin da yar ta faɗa ko uwar za ta aiki da shi shi kuma dama uban ya riga ya karaya shi kuma sai abin da matarsa ta faɗa shi kenan sai yar ta juya gidan in ba ta da ilimi sai gidan ya lalace sai a koya mata ƙarya saboda in ta kawo ƙarya za a karɓa sai a koya mata munafurci dan in ta kawo munafurcin wani za a karɓa ana biye wa lalacinta ana sai da kadarori da dukiya ana mata abin da ranta yake so ba shi ya kan iyaye ba ruwanta in an zo bikin da sai abin da ta ga dama za a yi mata ba gwargwadon tattalin arzikin iyayenta ba saboda ba ta jin tausayin su ba su koya mata tausayi ba su je su ci bashi su yi ƙarya su nemo kuɗi ko ta halin ƙaƙa uwa ta kamu da ciwon zuciya ta kasa kwantar da hankalinta uba ya zubar da mutuncinsa ya yi yawo yana yarsa da zai da auren yasa saboda ba su yi tarbiyyar ta tarbiyyar addini ba saboda uban da lalaci uwar da lalaci ɗan da lalaci wannan sakon mu ji shi a matsayin ƙalubale cewa kowa ya tashi ya himma a kansa ya nemi sana'a ya nemi ilimin Allah wallahi Allah ba zai tozarta shi ba in kana da ilimin addini ba za ka wulakanta ba kuma ko mutuwa kai da shi za a ji abin ne ka kuma duk inda kake ilimin yana bi ka yana baka daraja ko cikin fursuna aka rufe ka ai na bada misali da ibnu taymiya yawo kake kana bada ilimi ana baka lada ana ba iyayenka lada ana ba malaman lada yawo kake kana bada ilimi zama za ka yi karantar da mutane a baka lada ka ɗau littafi a ɗakin ka kana bincike don ka ƙara ilimi ya zama maka kamar jihadi ilimi ba ban za ka da shi ko a dokar daji da ilimin ka za ka yawo gaba na gaba ko na ƙarshe ne kasalar ibada hmm? kasalar ibada kasalar ibada ba abin da yake jawo da shi da raunin imani sana'a da muka faɗa kar ta hana ki ibada karatu na boko ko na addini kar ya hana ki ibada al-iman da wa yanqus imani yana karuwa imani yana raguwa yazidu bi ziyartar a amali wa kusu bi nafsihi imani yana karuwa da karuwan aikin ibada imani yana raguwa da raguwan aikin ibada shi raunin ibada yana jawa mutum ya zama to bai da kula da addini idan za a je jihadi mai raunin ibada ba zai je jihadi ba wani ko sallar idi baya iya zuwa ƙarshen shekara sau ɗaya ba za ta kimsa ta kitso ta wanka ta gyara jikinta rana ɗaya ba daga azumi sai layya amma ba ta je ba wata za ta shekara ba za ta yi nafilar dare bayan tarawihi sai an sake zagayowa azumi tukun za ta yi kiyamun layi wata ba za ta yi azumin ta ɗau'i ba sai azumin farilla na ramadana shi ma ana yi yanzu ana wata dabara sai ta ce tana da ciki ta dinga buga waya a malamai yanzu zaman tana da ciki ciki na ina shan wahala ba zan yi azumi ba sai malami ya ce to sha azumi shi dama bai sa halin da ciki ba za ta iya azumi ba ku tambayi dattawan da suke nan dan Allah wanda suka aiki shekara hamsin baya dan Allah wani ciki yana hana su azumi yanzu ne suka kirkiro da wannan idan ta aihu shekara ya zo ba ta shekara da ciki ta aihuwa sai ta ƙara bugo waya ai ina da ciki ai ina shayar da dana dana yana shan wahala ina shan wahala ba zan yi azumi ba sai malami ya ce shikenan ke ma je ki ciyar eh ta ciyar kafin shekara mai zuwa ta zaga ta zago ta sake yin wani ciki ko yadda zake ciya kuma duk ina ciki ina shayarwa to ke yaushe zaki azumi kenan duk malamin da yake amsa fatawa a waya ku tambaye shi yanzu abinda mata suka shiga kenan shikenan ta hada ciki ta hada shayarwa an zagaye ta ce ai wallahi da ta hada ciki ta hada shayarwa yanzu jinya ne da ita kullun dai ana ciki ana shayarwa ana ciki ana to zai azumin farilla bayin Allah malalaci game da ibada baya iya tilawar alqur'ani a sati izu daya a sati ba zai iya izu daya ba kuma ba zai taba tilawar da zai sauke alqur'ani ba sai dai in araba bana in ramadana ta wuce ba zai ƙara tilawan alkur'ani ba sai ramadana ta zagayo ta yaya alaƙarsa da alkur'ani za ta to kusa yanzu nake ga wani malami ya rubuta wani abu yanzu da safe na karanta malamin alkur'ani ne yace abincin zuciya shine alkur'ani yace wanda ya nesa da alkur'ani zuciyar za ta zauna da yunwa da kishirwa baka karanta alkur'ani zuciyarka ba za ta yi kyau ba Kullum sai mugunta sai fada kana cikin fushi ana rigima da wance ana gaba da wance ana hasada a wance ba a shiri da wance komai ba zai zama daidai ba ba abin da yake sai ka rayuwar mutum wallahi sai sana'a ai sai sai ibada ya uwana rashin kula da farilla rauni ne na ibada farillar ma ba za a yi ta akan lokaci ba ba ta yi sallan zahar lokacin an fara shirin guri sai ta jira la'asar asar ta yi kusa illa asar ne ba a yi ba ana ta hidimar girki sai magariba ta yi kusa in magariba ne ana rabon abinci ko ana wani hidima ana tattare yara ba za a yi ba in isha ne an ji ana kallo ko ana jira za a yi kallon labarai ko wani abu to za a yi sallar farillan ma sallan azumi an kawo masa tangarda da ciki da shayarwa sallah ta farilla ba a tashi an yi ta a kan lokaci ba to saura biya a cikin arkanin islam saura aikin hajji ko da me da zakka to ta ce ba ta da kuɗin zuwa haji ko ba ta samu dama ba kuma ba ta da kuɗin zakka ya ƴan kwana mu kula da farilla musamman sallah Umar dan Kadabi ya rubuta wasiƙa ya aika wa gwamnoninsa gaba ɗaya yace mafi muhimmancin abin da zamu ba wa muhimmanci a mulkin mu shine kula da sallah domin babu da ga musulunci musulmin da baya kula da sallarsa wallahi in ba kula da sallah an halaka bayan wannan a dinga tilawan alkur'ani a dinga salatin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaye mata ga wani sako bari fada muku duk sati ana so ku kula da daren juma'a da wurin juma'a da yayan koya musu uwa ce ya kamata ta fara kama dan ta tunana masa girman darajar ranar juma'a har ya girma da daddare kullum ranar juma'a ki tare yaran ki su dinga yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamin da daddare ranar su daddare ba shine daren juma'a ba ke ma ki zauna kina salatin annabi ya ki suna salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku yawaita ke yin salati a cikin wunin juma'a da daren juma'a in gari ya waye ran juma'a ki koya ƴaƴan ki su yanke farce su yi kitso ko su yi aski su sa tufafi masu kyau su wanki tun da safe yaron ki namiji ya koyi cewa ran juma'a mahaifiyata tana kula da ni ya gyara jikinsa ya sa tufafi masu kyawu ya yi wanka ya yi aswaki ki sa masu turare da ce ka je juma'a ka dawo lafiya kowane uba yana da kyau ya kama hannun ɗansa yana zuwa da shi masallaci ka kama hannun ɗanka ka sa shi agaji ka kama hannun ɗanka ka sa shi islamiyya ka kama hannun ɗanka amma wallahi in ka bari ɗanka su yayi wata aƙida kai kana wata aƙida kana kula da addini ɗanka kuma yana kula da bai ba da addini kana zuwa wajen tafsiri ɗanka kuma baya zuwa wajen tafsiri karatu da himmar addini da ka samu ma ɗanka ba zai samu ba kai iyayenka sun kula ka kai ka kansa kula ɗanka magabata suna nuna wa ‘ya'yansu muhimmancin daren juma'a in gari ya waye a karanta suratul kafi a yi wannan tsafta a koya wa yaro zuwa masallacin juma'a da wuri har ya fito ba zai daina ba amma yanzu mutum sai ya wanka ya fita kasuwar sa can sai ta ah yau juma'a sai ya tashi wuce. ya ma dauke ta daraja ba haka ma juma'a ga maza suna layi suna sallah a titi can nesa har mata suna zuwa sallar juma'a in mijin ki hana ki zauna ki a gida iya bar ki je ki sallar juma'a amma yanzu aka ce sallar juma'a sai tsoro daga wanda take zuwa sallar juma'a a ah, wancan har ta fara zuwa sallar juma'a to wai ta tsuba ya ga muku bayan wannan fa ana ziyara ranar juma'a bayan sallar la'asar har zuwa magariba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya zauna yana addu'a karba ake yi manyan mu cikin wanda suka gabata a malamai har na kasar nan akwai wanda na san bayan sallar la'asar baya ganawa da kowa ran juma'a har magariba sai daga baya muka fahimci ashe hadisi ne ingantacce ran juma'a an yi sallar la'asar har zuwa magariba addu'a karwafiya ce akwai ya muhimmanci wani abubuwa yana daga cikin kula da ibada mutum ya dinga roƙon Allah ya taimake shi akan ibada kada ya zama to mai rauni ba a san ka dinga yau farilla kasala wai za ka mu illa salati kamu kusala ka fada cikin mutanen da sun tayi zuwa ga sallah sai suna ta hamma suna ta miƙani barin tashi da je ne har ma ake cewa sallah nayi aina huta ko ki je kai ka huta kuma gashi barci akan sallah ana yi wuce hukuma akwai abubuwa guda bakwai da aka kirga wanda suke sa ai azabar kabari duk me abu guda bakwai nan za a masa azabar kabari ɗaya daga ciki shine barci akan sallah barci akan sallah ta yin sallar isha sai da asuba ta yin sallar asuba ya gari ya waye ka ƙin azahar sai da la'asar ka yin la'asar sai magariba ta yi duk mai yin barci akan sallah za a bar azabar kabari duk mai taurin bashi yana da halin biya za a bar azabar kabari duk mai ƙin biyan haƙƙin ƙwadago za a bar azabar kabari duk mai annamimanci haɗa wani da wani za a bar azabar kabari duk wanda baya kula da tsarki idan yayi bawali ko ya shiga ban daki baya tsayawa ya tsarki mai kyau za a yi masa la yastir min al-bawl za a yi masa azabar kabari to mu kiyaye ya ƴan uwana kada mu dinga yin barci akan farilla annabi sallallahu alaihi wasallam a kullun yana yin wata addu'a akwai addu'o'i guda biyu masu muhimmanci da zan faɗa mana annabi ya ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni ninga yawan ambatonka annabi ne yake roƙon Allah saboda kar kai kasala a ibada wa shukurka ya Allah ka taimake ni ya Allah in dinga gode maka ya Allah ka taimake ni in dinga kyautata ibadata idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon wannan ashe yawan yin zikiri ka dinga taimakon Allah ya sa ka dinga yawan zikiri wallahi in mutum yana yawan azkar zuciyarsa ba ta bushewa in mutum yana yawan azkar ba zai haifi da marar albarka ba in mutum yana azkar wallahi dukiyarsa za ta yi albarka komai kankanta sai ta rufa masa asiri duk da damuwa ta taso sai Allah ya buɗe ma kofar da arziki zai zo ta biya rayuwar rayuwarka ba tare da kowa ya ji ka ba shedanin aljani zikiri yana raba mutum da shi sihiri da wani tsatsuba na bokaye da 'yan dabo da 'yan bugun ƙasa wallahi duk azkar ne yake maganin sa aljanu ba za su iya shafar jikinka ba idan kana yawan azkar amma mun tsaya muna lalaci lalacin ibada ne fa ya jawo yau in mace za ta shiga ban daki ba za ta yi addu'a ba ce ta je ta gaba da shirani abdin lalaci ne ya jawo yau idan mutum zai fita daga gidansa ba zai yi addu'a ba alhali manzo Allah ya ce in kai addu'a ka fita daga gidanka Allah yana tsare gidan Allah yana wa iyaran albarka lalaci ne ya jawo mutum ɗan kasuwa zai shiga kasuwa ba zai addu'a ba lalaci ne ya jawo mai abin hawa zai hau abin hawan sa ya bulaguro ba zai addu'a ba lalaci ne ya jawo ya mutum zai kwanta bacci ba zai addu'a ba in ya farka daga bacci ba zai addu'a ba in ya je sabon masauki ba zai addu'a ba mace in tana da ciki ba za ta yi addu'a ba in tana naƙuda ba za ta yi addu'a ba in ta haifi ɗan ba za ta yi masa addu'a ba addu'ar yau da gobe da annabi Ibrahim alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake shafa wa ƴaƴansa ko yake manzon Allah yake shafa wa cikadunsa yanzu saboda lalaci ba addu'a ana shafa wa yaya talauci ya dame ta ba za ta yi addu'a ba bakin ciki da damuwar ɓaci rai na iyaye ko namiji ko na abokiyar zama ko na ƴaƴa in ya same ta ba ta iya addu'a ba wannan duk lalaci ne ya jawo mana fa ba yadda za a yi mu dawo mu yi aiki mai kyau sai mun zo duk wurin da aka ce mu ambaci Allah mu ambace shi wurin da aka ce mu yi addu'a mu yi in ba haka ba wala ba za mu ga daidai ba duk matsalar da ta tunkaro ka in dai kai musulmi ne ne imani wallahi in kana da Allah ka yi maganin ta in mijinki mai matsala ne haka Allah ya jarrabe ki ko munafiki ne ko mai ƙananan maganganu ne ko barawo ne ko malalaci ne ko yaya yake Allah zaki roƙa ya ce ni ki akan mu'amala da shi ran da mata ta zo gidan miji ran da ta zo gidan miji manzo Allah ya ce shi na fila raka abiya dafa koshinta ya ce ya Allah ina roƙonka daga alherin ta da alherin da ka gina ta akai ya Allah ina roƙonka tsare daga sharrin ta da sharrin da ka gina ta akai dan mace kwaya ɗaya wallahi ta burkita ma rayuwa sai ka shiga wuta kar ka daina mace tana yar karama kana mata tsawa ka sa ta wannan kai wannan lokacin tunani da hankali mai zo maka ba a'a tana girma baiwarta nan mu'jizar mace yana karuwa in an jima duk abin da ka faɗa shi za ka yi ko ka sani ko baka sani ba wata ta saka da wayo wata ta saka da tsawa wata ta san halinka duk rigimar ka kai na rashin hankali irin na mazan na mata sai da ta sarrafa ka kuma haka Allah ya musu baiwa ta rike ka ta rike yayanka ta rike gidanka ran da bata nan kaga gidan ba komi yanzu da namiji zai koma gidansa ya tarra matarsa gaba ɗaya ta kwashi kayan ta bata nan tace san ba za ta dawo ba ƴaƴan da yake san ta tafi da su ba za ta dawo ba wallahi kasuwa ma gobe zai koma ba duk lawarin duniya wani bige mishi zai to ya za ku zama to masu kasala bayan ku Allah ya ɗora wa za ku riƙe rayuwar al'umma da addu'a da askar da himma da kwazo kuma yanzu ba kwai bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wata addu'a a cikin sujada Allahumma ya muqallibul qulub sabbin qalbi ala ba'atika ya Allah mai jijjiye zuciya ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a a wani hadisi yace sabbin kalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'ar to mu kuma fa in ka samu sabati dama farko ka samu istiqama in kana da istiqama ka zama mujahada kana da kwazo da himmar ibada in ka samu wannan ka nemi sabati ka roki Allah ya baka tabbata daga nan sai ka samu karaba ka samu kusaci da Allah to wanda ya samu yadda Allah ya huta ya kuma uwana babbar hanyar da take jawo kasala a addini abubuwa guda hudu ne saboda lokaci kirga su kawai zai yi na ɗaya son yawan bacci duk mai son bacci to domin bacci yawa zai raba ka da kwazon ibada abu na biyu son hutu duk mai son hutu in hutu ya yawa zai raba ka da kwazon ibada na gaba kasala abinda ya shafi a mu'amala ruwa da tsoro duk in kana da nan ba za ka yi kokarin ibada ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowace rai ta dinga dubawa ta gami ta gabatar dan gobe ba gobe lahira bane yake gaban mu yanzu a nan cikin mu akwai wanda zai iya tashi ya zo tsakiyar makarantar nan ya nuna mana kansa ya ce ba zai mutu ba kuma mu yarda akwai yanzu ana akwai wanda yadda cewa shi ba zai mutuwa akwai maganin mutuwa to tsufa ma ba maganinsa wallahi da tsufa yana da magani ko mu da yana so ya dawo kamar shekara ashirin nan ya samu ya tilawa ya karatu ya ilimi mai yawa kafin ya mutu da ba za mu kwaji muna yau haka ba ga karatu muna gani malamai suna yi ba za mu iya ba wallahi in ka ga wani malamin ya zauna yana karatu kai ka san baka iya komi ba a addini wallahi na zauna gaban wani malami yana bada fatawa wata rana yana zaune ina kallon sa ina ganin sa ina ganin sa abin da yake zuwa mun a zuciyata yaya akai bawan Allah nan ya tara wannan karatun a rayuwarsa shin ashe mu da jahilci zamu mutu ilimi yana inda yake in an tambaye shi kamar mi magana kawai tana fita a bakin sa na karatu daga nan ka san matsayinka yaya za mu yi maka wannan kasalar a zuciyarmu mu ga cewa mun yi kokari wajen ilimi na Allah wajen bautawa Allah wajen yin tanadin gobe alkiyama ya ƴan uwana wannan ayar da ita na rufe mana kashi uku nan cewa wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi wace ne ta dinga dubawa mai ta gabatar ta ci ta ko dinga duba mai gabatar dan gobe to menene maganin kasala guda uku nan da kasalar sana'a da kasala ta ilimi da muka yi magana a kai rashin neman ilimi da kasala ta ibada me zai raba ka da waɗannan kasala guda uku in kana da su na ɗaya imani da aiki na kwarai don duk gunda aka ji an ce innal ladhina amanu ba a ce ni wa amilus salihati to tunda mun yi imani mu dinga sawa a ranmu a kullu sai mun yi aiki na kwarai wani malami yana cewa idan kana so ka zamo mai yawan kwazo na ibada ka dage cewa a kullum sai na wani aiki na ibada na sa wa kaina kullum sai nayi yi sallar walaha na ɗora wa kaina kullum sai nayi yi ƙiyamun laili na ɗora wa kaina kullum sai nayi yi tilawan alƙur'ani ko da shafi ɗaya ne na ɗora wa kaina azkar zan zauna ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko da na rabin awani na ɗora wa kaina zan yi salatin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sau kaza a rana na ɗorawa kaina zan zauna ne istighfari nemi gafarar Allah da tubansa sau 100 ko sau 70 a rana in ka tsarawa kanka wannan a kullum wala ba za ka yi kasala ba abu na biyu addu'a addu'a mutum ya dinga addu'a kan kasala annabi yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-ajz wal kasal ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga gazawa ka tsare ni kuma daga kasala wannan kasalar sai da annabi ya kalle ta ya roƙi Allah ya tsare shi daga ita duk mutumin da bai da amfani a cikin al'umma bai da sana'a baya aikin gwamnati baya sana'a baya komi ko mace ko namiji me zai na al'umma sai koma maula na biyu duk mutumin da ya kasalar ilimi na Allah bai nemi ilimin addinin musulunci ba da me zai bauta wa Allah bayan an ce kada mu bautawa Allah sai bisa shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to ka ilimin ilimin ka girma ka waye a rayuwa an yi karatun boko an san komai da komai addinin Allah ne baka waye ba ranar ka shiga kabari za ka gane kuskuren ka to bayan wannan fa abu na uku tunawa da mutuwa yana sa mutum ya dinga himma kace kai bari dai in tashi ne karatun nan dan mutuwa tana zuwa yanzu wanda muka karatun nan da su yau ko mu yadda ko kan mu yadda kafin shekara mai zuwa wani mu ya koma ga Allah wataƙila ni ne wataƙila ke ne da ke hangonin nan amma dai an samu wani mu ya koma ga Allah haka ne ko ba ka bane to mu yi amfani da lokacin mu da mu kashe wannan kasalar mu nemi kusaci da ubangiji dan adam yana da wata falala guda daya amma baya gane ka shine ba a gaya maka ranar mutuwarsa ba da an gaya maka ranar mutuwar ka yau saura kwana uku da baraka zo nan ba da an gaya ma bana zaka mutu da baraka zo nan ba abu na hudu wanda yake kore mutum kasala kowane aiki ya dauka shine na karshen sa yabi idan azumin banan nan kika dauka shine na karshen ki ba ki kokari ba baki mun lalle tarawih gaba daya Allah ya gafarta miki zanubai gaba daya zaki azumin ba zaki zo ki ce wai a kin aihu zaki sha azumi ya kina da ciki zaki duk wannan korafa korafan za a daina su duk magabata na baya ba sai duk tambayi dattawan da suke nan karma ku je wai tarihin magabata duk wanda ta haifa a nan shekara 50 bata sha azumi dan za ta tsira da ciki ko dan ta haihuwa ba cewa ne wannan abun ba kyau ba fa a'a korafin ne mana yawa a tambaya bayan wannan a dinga amfani da lokaci yana jawa duk kowane ci kada zamanto bai da amfani a gurinka to ba za ka zamanto mai kasala ba to ya za ka kuma ka koya ayyanka ta tashi ba su da kasala na yi wannan musamman ne saboda iyaye na ne mata yaya za a yi ya 'ya'yan da ba su da kasala don da za ki kai 'ya'yanki gidan miji ta iya sana'a ta iya karatu ilimin Allah sannan tana da ibada me abu ukun nan muke so kuna kawo mana gidajen mu in za mu yi aure to ya za a yi ki sami nan? na farko dai ki zamanto kamar mahaifiyar Maryamu alaihi salam shine tun kafin ta aife ta tace ilmi nazartu laka ma fi batani muharraran fa taqabbal minni tun kafin ki aife dan tun kina da ciki kina masa addu'a cewa wannan ina so yayi wa addini hidima kuma tun kina da ciki kike yin addu'a manema alayhi salam tun ran da aka aife ta ta tace inni uizu habika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim tun ran da kika aife yarki mata addu'a ko dan hanya na biyu a dinga yi mata addu'a tun tana yar karama ana shafa mata a jikinta Allah ya tsare ta daga shedan shi ma yaro namijin ki dinga mar addu'a kina shafa masa Allah ya tsare shi daga shedan har ya girma hanya ta gaba akwai musu aqida ta addini kar ku bar suna wani aqida kuna wani aqida na gaya muku duk uban da baya kama dan sai na zuwa da shi masallaci bai kama halinsa ya kai shi makaranta ba bai kama halinsa ya sa shi agaji ba sai ya aqida daban uban ya aqida daban sai uban ya zo mai addini dan ya zo mara addini abu na gaba iyaye su koya ya addu'a ai ibada in kina so ki samu ɗa kwarai ki koya masa ibada ya dinga gani a gurin ki wallahi wani ya tashi tunda ya tashi ya ga mahaifiyarsa tana sallan walaha wani ya tashi kullun ya ga mahaifiyarsa wallahi tsakanin magariba da isha askar take inda ba jirgi take ba da charbi a hannunta tun na na dattawa ko kuma ta zo na tana tasbihi da yatsunta mu ce ya tashi ya ga mahaifansa suna tashi suna nafilar dare to me yasa baki koya mata ba da yawa sun tashi sun koyi alkur'ani ne a gun iyayensu mata ke wace irin wani biki sai aiki karatu qur'ani ba abu na gaba akwai ayi mu'amala in mu'amalar ki da mutanen da daukan yaro suke suke yi daji ma ya girma dan ya koyi jarinta yaro namiji ba sai akai shi daji ya koyi jan ruwa ya koyi farauta ya koyi kaushin zuciya irin na mutumin kauye ya koyi ya koyi mazantaka ya koyi tashi da asusuba haka ake yi a da amma yaron da ya tashi a gari malam dan babban mutum ya je asuba ya dawo ma ya rufe kofa a hankali wutar yayin sun tashi a bacci breakfast ma wata ce za ta zo ta yi musu mai yayan suna bacci kawai yara suna latsa-latsan waya suna kwanci a ce sai sun zama mutane kiri ba sa gaida wanda ya fi su fa saboda suna ga yana ƙasa da iyayensu ba sa girin masu shara a gidansu sunan suke gaya musu kuje gida da yawa za 'ya'yan gidan suna gaya mai sharan gidan sunanta ko da ta kai mahaifiyar ta shekaru to wani lalacin iyayen da lalacin mijin da lalacin yayin sai ya yanzu mazaje ma suna auren masu musu girki kaga ka dauko mai maka girki matar ka tana da lalaci ita ba ta da lalaci an yi masa auri mai girki me yake jawo wannan ya ƴan uwana yara maza ku koya musu sana'a ku koya musu koyi da ladubban musulunci ku koya musu yanke barci kar ku dauke shi da sauki koya musu zuwa su yi aski kar ku ɗauke shi da sauƙi tun daga sunnoni ne na annabi ibrahim a.s. ku koya musu ma'amaloli tare gashin nan da suke ba kyau a musulunci farce da suke bari mai tsawon nan ba kyau uwa ki lura da shi ki gaya wa babansa in yaƙi ku koya musu jin wa'azi wannan wayar tasu ku buɗe kar su yi mummunan aboki a waya suna jin kaɗe-kaɗe suna jin waƙe-waƙe suna ganin fina-finai marasa kyau a'a ki dinga karɓar wayan ɗanki namiji kina dubawa yake uwa ku koya musu sadaukarwa idan ɗanku bai koyi sadaukarwa ba wallahi yi tayi ba zai iya rike gidansa ba sai je na matarsa tauri yana so mata abinci a kasuwa ɗan kaɗan yana bata ko je ci abinci a gidansa ya yana auna abinci dan yana bata ba zai iya mata tufa ba gidansa in ya lalace ba zai iya gyara ba tun yaro yana ƙarami magabata suke koya yaro sadaukarwa namiji an yi shi ne dan ya sadaukar da kansa dan mace ya gina rayuwarta ta ji rayuwa mai daɗi in tana mahaifiyarsa ko tana matarsa ko tana yarsa in baki koya wa ɗanki sadaukarwa ba zai ji tausayin ki ba ba zai ji tausayin matarsa ba ba zai kula da ƴaƴansa ba in ƴaƴansa sun zo aure ya dinga biyana maula kenan ba zai iya hidimar auren su ba matarsa ba zai iya ciyar da ita ba sai dai dinga bi yana zagin mutane in ba su bashi ba na gaya muku duk wanda ya san marowatan garin su shine mai faɗayin garin su ba wanda ya san marowaci sai mai kwaɗayi ina ruwanka da kayansa ba Allah ya hana ruwa alkurani ba in yayi ma ba a kai yawa ba bayan wannan bangaren mata fa akwai wa mata girki akwai mu tsafta ba abin da yake cutar mace fiye da tsafta wani malami yana cewa kazanta ta fi cutar mace akan muni Ko min munin mace akwai wanda zai aure ta li kulli sakin laqin in ji laraba ko karin magana wace tsintuwa akwai mai dauka an gane ko munin mace za an aure ta amma wallahi kazamiya da abincinta da shimfidarta da cikin gidanta wallahi duk babu daɗi duk yanda guje ku keso so yayi yawa sauro yayi yawa kuda yayi yawa to kar ku tambaye kowa kun san wanda ya aiki kun san laifin waye ku koya wa yara mata tsari komai akwai gurin da ake ajiye shi kar ta je ta birki ta gidanta in buta ne akwai gurin ajiye ta bara ganta abun da ba na ake ajiye ta ba in kwana abincin miji ne akwai inda ake ajiye shi ba za a ajiye shi da kwana abincin sauran jama'a ba idan tufafin jani akwai inda ake ajiye na wanki akwai inda ake ajiye wankakku akwai inda ake ajiye wanda za a bayar ko mi akwai tsari ku koya yaran nan tsari tun suna gidajen su koyi mu'amala da gaisawa da jama'a su koyi sauraro kada yarinya ta zo gidan ana faɗa tana faɗa ana faɗa tana faɗa ba za a zaki mata ba ta koyi sauraro mace ta koyi sauraro ya fi ta koyi yawan bada amsa akwai yawa mata kimsi kar mace je tana kallon ya ba dauri magana da tattatattar ko tana yawo tana bawa mutane dariya akwai matan da ake bada shawara karka aure su karka aure mace mai kananan magana magana baya wucewa a wajenta karka aure mace mai baragada mai daga maka harci za ta samu hawan jini karka aure mace wanda bata iya ado ba laifi kaɗan za ka iya kyamatanta karka iya macen ba ta iya girmama wanda ya zo gurinka ba ko mahaifanka ko abokinka ko baƙonka ba ta iya girmama ba ko kana nan ko baka za ta faɗi duk problem ɗin gidan ba ta da sirri to ka aure ta annabi ibrahim alayhi salam da yazo gidansa ya tadda abin nan ɗansa isma'il baya nan sai matar gidan ta ce ya fita farauta ba mu da komi wahala muke sha komi ga mu nan dai ga yanayin da muke ciki ga gidan kaza kaza yana dawowa sai ce ka canza dangan gidanka saboda mace ce dangan gidan mutum in ta kewaye ka da surru ka surrantu da ya dawo zuwa na gaba ya tadda mata sai da ya canja ta sai ta ce alhamdulillah ya fita ko muna cikin ni'ima alhamdulillah masha Allah yanayin da Allah ya bar mun gode wa Allah sai ce ka kama wannan dangar gida ce mai kyau to uwa ce take koya danta wannan sarki koyi tana dauko magana tana kawo miki ita mace kullun tana jin maganar yarta ne daga cikin zuciyarta ko da yar ta faɗa da bakinta in yana dogon hira magana ce mai sauki ta zo ta ce ai baya dawowa sai ɗayan dare ko sha biyun dare a hira ne da uwarta to uwar magana a zuciyarta zai ja soke ta mm. cewa ba a mutunta yarta duk korafin da kika dauka ke kawo gidan mijin kilan Manyan manya suna cewa idan ka ga gidan su matar ka baka da daraja to ita ne ta kai labarin rashin darajar ka aka daina mutunta ka idan ka ga ƴaƴan abokinka ko ƴaƴan mutum ba sa girmama ka shi yake faɗan mummunar magana akan ka a bayan gidanka ka ƴaƴanka a ƴaƴansa sai suka daina girmama ka duk wanda ya tare ƴaƴansa ya ce wani yana da daraja a gurina wani mutumin kirki ne da za su girma shi duk mutumin da ya ce ai wani mutumin banza ne don kuna ganin mutane kaza kaza to ba za su girma shi ba a koya ƴaƴa mata wannan bayan wannan mi iyaye ya kamata su yi bari mu a gurguje na ƙarshe su lura da abokan ƴaƴansu hmm? a a yi mana na ƙarshen kawai shine iyaye su dinga addu'a suna kula da ƴaƴansu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka kuskure ko tuntuɓa harci Allah kai ake mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa alaikum assalam <laughs> ya guri kan Allah sha Allah alhamdulillah so dan ya maka ne eh. to alhamdulillah alhamdulillah abu shi ne yayi bari da wata Alhamdulillah.